salam na dua yake ya kuomba mrithi atakayebeba risala baada yake yeye aya hii ya saba utaona kuna ikhtisar ya kisa aomba mtoto aomba dua tahamaka twaingia moja kwa moja kana kwamba umewachiwa wewe msomaji ujaze mwenyewe kuwa ile dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitikia aliomba dua aya ya kwamba yaingia ya Zakaria inna nubashiruka bighulami Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Maryam amesajia kwa ijmali jawabu ya dua aliyoiomba Nabii Zakaria alayhisalam lakini katika sura ya Al-Imran alifafanua na akaweka wazi zaidi ya yale yaliyosemwa katika sura ya Maryam nao kuwa ile dua aliyoiomba Mwenyezi Mungu alimtuma Jibril alayhi salam.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 nubashiruka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adhafa التبشير إلى ذاته العليه kwa yeye ndiye mwenye kumpa bishara ya habari njema nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka aliyemkubwa asiyefungika na visibabu vinavyowafunga wanadamu hapa duniani aya za nyuma Nabii Zakaria alayhi salam alipokuwa yuwaomba sema mke wangu ni sasa hazai mimi ninakuwa ni mkongwe kwa hisabu za kibinadamu wawili hawa si wa kuzaa lakini kwa hisabu za nani za kibinadamu na kwa uwezo wa kibinadamu lakini anayetoa bishara ni Mwenyezi Mungu aliyetukuka hahitaji vitu hivi inama amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu amruhu bainal al wa kun fayakun kwa anayetoa ile bishara ni yeye mweza inna nubashiruka التبشير ni alwa'd bil ata'i ile kupa bishara njema habari njema ni kwa kuahidi atakupa kitu kizuri hii ndiyo atabshir na hapa ndio mahala pake ameahidiwa nani mtoto yule alikuwa kimomba kwa hamu katika hadithi inaudhihirisha kuwa atabshir ni al bil-'ata ni hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka Imran bin Husayn radhiyallahu anhu قال جاء نفر min bani tamim ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulikuja delegation hii ni amul ufud huu ni mwaka katika maisha ya Mtume sallallahu Madina alikuwa akipokea delegation Uislamu una nguvu waja watu kudhihirisha na kutangaza Uislamu wao kwa mtume na kutangaza loyalty yao kwa daula ya Kiislamu iliyosimamiwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na hii pia ni dalili inaudhihirisha kazi ya msikiti msikiti si tu duru ibada si tu prayer hall yasikitisha misikiti mingi imekuwa tu ni duru ibada ni ya kuswaliwa sala tano na ukipiga hisabu kwa dakika kumi swala tano dakika ngapi hamsini hata si one hour multi million complex msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa si tu mahali pa kuswali peke yake ilikuwa ni university ya kusomesha Uislamu ilikuwa ni makari daula ni sisi ya serikali asipokee delegation vikosi vya jihadi vikitoka kwenye msikiti wa mtume الله عليه وسلم kwa msikiti ni zaidi ya prayer hall bani tamim ulipokutana na mtume الله عليه وسلم mtume awaambia abshiru ya bani tamim abshiru pokeni habari njema na habari njema kama tulivyoeleza hapo nyuma alwaadu bila ataf qalu bashartana fa'tina utupa bishara utuahidi chupe fatagayyara wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam uso mtume ukabadilika mtume sallallahu uko wasallam akiwa na raha kwenye uso utauona akikasirika uso wake utauona sio kuna mtu akanacheka kana cheka lakini ndani roho yake atamani ufe ah sivyo alivyokuwa mtume sokani straightforward kila kitu chake kwa nini mtume sallam uso unabadilika asikitika kaifa atharu dunia mtume awaofa mafanikio ya pepo janna kwa ukiamini utaingia wapi peponi lakini hawa hisabu zako kwa taka pesa na hii ni mushkila tuona wingi wanaosilimu huwa wataka nini ndio huzoezeshwa mioyo yao ile zaka kuna muallafa qulubuhum katika wale asnafu thamania kuna watu wanaozoezeshwa imani zao walioanza kusilimu lakini haili lengo la kuingia kwenye Uislamu ni kutaka mapesa ah usipopata pesa ndio dini kisha wajaa nafarun min ahli yaman na ikaja delegation kutoka kwa watu wa Yaman فقال اقبلوا البشرى فلم يقبلها بنو تميم akawaambia kubalini bishara yangu takubali qalu qad qabilna tumekubali kwa bishara ni alwa'd bil ata yaweza kuwa ni duniani yaweza kuwa ni ni akhera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa bishara Nabii Zakaria kuwa atapata mtoto wa kiume inna nubashiruka ghulam ghulam ni walad biwaladi zakari mtoto tena wa kiume kwa sababu yeye ameomba mtoto atakayefanya kazi risala atakayekuwa mtume nabii kama yeye na Mwenyezi Mungu hajatuma mtume au nabii illa nani wa marsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim manabii kwa ni wanaume leo tuna sarakasi mara tunaona Amerika kuna mwanamke anifanya ni khatibu mara mwanamke aswalisha wanaume husu uislamu wana kwenye ukristo wenyewe katoliki kuwa kasisi pasta mwanamke hawajakubali waliokubali ni maevangelist kwa hiyo dini yetu haiendi kihivi ina dalili zake na hii ni sehemu ya kile wanachokiita affirmative action equality baina mume na nani sasa huyo mwanamke huyo akiwa ni imamu basi msikiti huu akiwa katika heri tabia katika imamu wengine hatuko sawa inna nubashiruka bighulamin ismuhu yahya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aisikia dua inayompa bishara ya mtoto tena mtoto ambaye jina lake ni Yahya baadhi ya mufassirina wakafasiri jina la Yahya لانه احياه بالايمان والعلم amesulika kwa imani na kwa ilmu na hii ni sharaf kwa jina lake ameitwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupewa tu mtoto akaambiwa mwite mwenyewe jina amepewa mtoto na akapewa jina la nani ni sharaf na heshima hii bishara ni ya vitu vitatu mwanzo ijabatu duaihi kwa nabii Zakaria ameisikiwa dua yake hii ni bishara na ni habari nzuri uombe dua kule kutikiwa ni mafanikio makubwa pili yaitwauhu alwalada apewa na mtoto tena wa kiume tatu yuwabandikwa jina lakini yufrada bitasmiyatihi lam naj'al lahu min qablu samia Mwenyezi Mungu hajampa yoyote jina kabla yake kama jina kama jina lake unique leo kuna watu hupata watoto wakatafuta majina napendeza mtu atafuta jina common atafuta jina ambalo na hili makosa kuna watu wa majina wasikeni majina ya Kiarabu kumbe wengine Wakristo na ujue maana ya yale majina kuna majina Mungu amependekeza mtu aitwe Abdullah Abdurrahman katika ile asma ila husna kuna kuita kwa jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam sammu bismi iteni watoto kwa majina yangu Muhammad lakini msiite kwa kunia Abul Qasim wewe Abul Qasim Abu al Qasim ni yeye bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam lam naj'al lahu min qablu samia ay lam nusammi ahadan biismihi qablahu hajabandikwa kabla yake yeye yote kwa jina kama lake la Yahya qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربي هو أتمايني لنبي زكريا عليه السلام أن يكون لي غلام في أن نستفهام wengine hutumika istifhamu hii kwa istinkara kwa kukanusha vipi lakini hapa mtume hawezi kukanusha huyu ni nabii na nabii hakosi na nabii ana risala amjua Mwenyezi Mungu na ajua ujumbe uliotumwa nao kwa hivyo nabii hawezi kukanusha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa Mwenyezi Mungu hahitaji vitu au mbinu au vitibabu kwa madamu sasa vipi atazaa si tafsiri ya kikweli ni makosa mtu akifasiri hivi kwa vipi mtazaa kana kwamba anashaka na uwezo wa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu la la la la la hii istifham ya mshangao na maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyo tangamana na shukrani na ya mja anayekiri kwa tunu hii iliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa tena mnayoitamani sana isokuwa ya kawaida aweza Mwenyezi Mungu kumtunukia kwa mke mwingine sasa lakini la haya ni maajabu ya Mwenyezi Mungu kwa ukongwe wako kwa uzee wako na kwa mke wako huyu sasa atatoka mtoto hapo hapo anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira hapa pana faida ambayo tofaa ijue asema na mke wangu ni tata hazai leo katika jamii wanandoa wakichelewa kuzaa wa kwanza kulaumiwa na jamii nani mume au mke tena katukama kazi yako kula wewe na kunya tu hapa chakula cha bure wala mzai wewe maneno mingi kupata mtoto yategemea wote wawili wengine wana mwanamume akitoa mali basi utapata mtoto au mtu atapata kitu tupu wengine kuna watu ngo kwa kila kila kizaa karani mtu akiki basi utupa na yule mwanamke wewe basi unzaje tu wa tu ah kihakika mwenye kufanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu apate wa kike ama wa kiume nani ni mwanamume kuna x na y chromosome baada ya Mwenyezi Mungu kuna x na y mwenye hizi nani mwanamume haya ni mapendeleo Mwenyezi Mungu wakati mwingine wote wako sawa mume yuko sawa mke yuko sawa wakakaa na kishatokea kisa miaka kumi hawakuzaa ikawa sababu ndio ikavunjika huyu akaoa yule akaolewa yule kazaa yule kaza tena mtimu waliozaa hakuzaa mtoto mmoja sana basi ah wa kuomba mtoto ni shani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'afira min al من 'itiya wa qad balaghtu kubaleghe ilivyoizoea ni mtoto kufika umri wa kuanza kukalifishwa katika hadithi iliyopokewa na Ibn Majah toka sana Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu rufi'a al-qalam an thalathatin an as-sabi hatta yablugha watu watatu hawaandikiwi mmoja ni mtoto mpaka atakapobalege kubalege huzingatiwa asiota ndoto majimaji wet dream au kwa umri wa miaka tano kwa madhhabu ya mshafi washabalege wale ambao waona kuwa ni wa kufanya birthday mtoto na mwaka mmoja tu na miaka miwili mitano hakuna umri kwa mwanadamu kijana afaa auzingatie kama umri wa kubalehe kwa sababu ndo wanza kuandikiwa na mzazi atakakaa na mtoto wake katika umri unjoo umwe sasa wewe waandikiwa ukiandika kufanya mema waandikiwa kufanya mabaya waandikiwa faradhi za kulazimu usipotekeleza upata dhambi waandikiwa lakini tuwakana mtoto wetu akibalere yale anayajua atajua kibarazani ndio kufanya vituko vituko likweli kwa sababu mzazi hana time na Mungu kuonesha kama wa baleze atatoa mapimpo sauti itakuwa nzito zote hizi ni alama wewe wewe waambiwa huyu sasa yuwa yuwa mtu mwingine huyo lakini wewe huna time atakula baba atakula kando watoto watakula ikiwa tujengi urafiki huu ni umri waweze kufanya urafiki na huyu mtoto ndio haya natija tunza watoto kizazi cha kibugizi ulimi blue tarajia nini kutoka kizazi kama hiki wazimu mtupu kwa kumanene kulikokusudiwa hapa ni kwa majazi وقد بلغت من الكبر الكبر كثرة سن العمر kuwa umri mwingi mrefu miaka 80 kwa mtu mzima tena wakad balaghtu min al alkibari itiya si itiya maslari yake ni ata nasema hata udu sema kijiti hichi kitagaa hichi kimekauka kwa hivyo hapa ameshabihisha mifupa yake kama kitagaa kilicho nini kilichokauka kilikuwa kwa green kilipokuwa kitanda hata kutakihunda vitabu kimaji maji kimkauka kimkuwa brown hata tufanye ugundika tu bimaana sie yule mchanga wa zamani amekuwa mzee mkongwe qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a qala kadhalika nimesema hii bishara ni Jibril alayhi salamu aliyotumwa na Mwenyezi Mungu kumpa Nabii Zakaria na hapa dhirika kana kwamba kuna muhawara kuna conversation baina Jibril alayhi salam na nani nabi Zakaria alayhi salam qala kadhalik ili kuondoa kumshangao na kustajabu kwa uweza wa huwa Mwenyezi Mungu ulio mkubwa Jibril alayhisalam kala kadhalika kadhalika hii ni ishara yatumiwa yale yale maneno yake kama vile ulivyosema mkeo ni sasa kama ulivyosema kuwa wewe ushakuwa ni mkongwe ni mzee hali hiyo hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo hapo atoa kijana ndio katika surati al-Imran aya 40 qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha Mungu hufanya takalo sisi twataka na Mungu yotaka na liwalo lipi wama tashauna illa atakalo huwa sisi uwezo kutaka kitu sipate ikawa kembele Kiswahili ndoto ya nini ndoto ya mchana wataka watamani gari kila siku kilopita pale mimi nitakuwa na gari kama ile kama Mungu hataki ndoto tu ndoto tu lakini yeye Mwenyezi Mungu atakalo huwa tena huwa alayya hayy kwa Mwenyezi Mungu ni hayyin alhayyin asahlu husuluhu kwa Mwenyezi Mungu kwa hili sahali hili jepesi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jepesi kuliko lipi waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a zito lipi kukupa wewe mzee na mkeo taka au kukuumba wewe min aladam lipi nzito nzito bila shaka ni hili la kumumba mwanadamu hali hakuna kitu قال rabbi ja'alni ayatan qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawia hii aya muradi wake ni al yeye ampewa bishara lakini bishara hii hakupewa timing itakuwa lini kesho baada wiki moja baada mwezi mmoja baada mwaka mmoja na hii pia ni dalili kwa kuwa anakufa na naam lazima yekufa yawakaija ni time amekuwa ni mzee na Mtume swalla aliyesema mvi mzee ikiwa mvi zako hazijakupa woni basi utowaizika manake uendako ni ndio swali nasema bu kaburini bu kaburini ataka alama itakayomuonesha kama tayari hii bishara ishafika qala ayatuka utaona hapa imeunganika kwa nini kwa sababu hakukuwa na na jawabu likuchelewa akajibiwa naye kwa haraka hii ayatuka hii kaf ya iwafa ni kwa maana ya allam manake vipi ayatuka manake ni ayatun laka kuna lamu hapa hii alama yako ipi alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya alla tukallima an-nasa المعنى ألا يقدر على الكلام hatoweza kuzungumza na hii ndiyo dalili munafaq ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alompa Nabii Zakaria wala si muradi wake kumkataza yeye kuzungumza ukitafsiri hivi waweza kuitafsiri kimakosa alla tukalima nas usizungumze na watu ah sio sio hapa pana makatazo hapa ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampokonya uweza wa kuzungumza hii ndio alama katika surati maryam alla tukallima an-nasa thalatha layalin siku yetu ina 24 hours kuna day night eh, usiku na mchana hapa ameambiwa usiku ngapi layali jamu ya layli usiku na hapa ni ngapi tatu katika surati al-imran aya 41 qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza thalathata ayami katika sura ya eh, Imran anasema mchana ni ngapi Mungu usiku ngapi tatu na hapa katika sura ya eh, Imran michana mingapi kabla hajategemua kitendawili hichi tumalize hii illa ramza haya anaambiwa kizungumze atakomunicate vipi illa ramza asili yake ni arramzu arramzu ni ishara communicate kupitia sign language wewe kama mwanadamu basi usizungumze hata ule Mungu akizungumza lazima afahamike aeleweke kwa hivyo amevuliwa atakuwa communicate kwa lugha ya nini ya ishara tuje katika hizi siku ni mchana ni usiku Mwenyezi Mungu asema thalatha layali mpita 80 sawia sawia ay kamilatin zilizokamilika je usiku wakamilika bila mchana na mchana wakamilika bila usiku kwa hivyo tarejea kwa mapendeleo ni siku tatu dn masaa 24 in total kwa yeye hawezi kuzungumza 72 hawa hii ndio alama ya kujua bishara time yake itafika haitawia pia ina maana ya pili thalatha layali sawia sawia ay biduni ahatin biduni ahati alharsi walbakami huku kupokonywa kuzungumza si kwa sababu ni mlemavu amekuwa bubu si kwa ila azungumza akiwa okay na kipokonyo kuzungumza pia ni okay kama unasema ah labda alipata ikilafu fulani aliugua maradhi fulani labda mkosa voice box kama siyo nini siyo nini la la la la la la si kwa sababu ni bubu yuko sawa lakini ni ile alama ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ili ajue tayari ndiyo mimba yaanza kutunga kwa mti ambaye ni nani ni sasa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina al-qawla fa yattabi'una